บุ๊กทูหกเชสอ่านและเขียนชีตัดอภีสัดผมอ่านชีตัมผมอ่านจดหมายชีตัมพีสเมโน ผมอ่านคำศัพท์ Czytam słowo ผมอ่านประโยค Czytam wetu ผมอ่านจดหมาย Czytam list ผมอ่านหนังสือ Czytam knihu ผมอ่าน ชีตัมคุณอ่านชีตัสเขาอ่านชีตาผมเขียนปีช z มผมเขียนจดหมายปีช z มปีสมโนผมเขียนคำศัพท์ Piszem słowo. ผมเขียนประโยค Piszem wetu. ผมเขียนจดหมาย Piszem list. ผมเขียนหนังสือ Piszem knihu. ผมเขียน Piszem คุณเขียน pišeš เขาเขียน piše